bu fıkıh dersimiz bizim dedik de az önce söylediğimiz gibi yaptık önceki günlerde yaptık mevlisini tanıttık kitabı tanıttık diyenler e, oralara müracaat edebilirler oradaki e, onunla alakalı derslere tıklıklara müracaat edebilirler ne olacak o yüzden e, direkt kitaba giriş olacağız inşallah o yüzden muadifi şey tanıtmaya harcet yok kitabın usulünü tanıtmaya harcet yok bunların hepsini biz tanıttık yerden sonra diyenler eski ümmet fıkıh şerhi e, serilerimize bakabilirler oradan ne olur kimdir hayat kimdir okuttuğumuz kitap kimdir mühendislik sadece burada kısa bilgi babından şunu da öt İbn-i Kudam Rahimullah kendisi Hanbeli alimlerinden okutacağımız metinde Hanbeli metini tabi biz e, onun ısrar etmeyeceğiz bu an meseleleri tabi ki yani tamam ee, şimdi inşallah kitaba giriş yapalım buyur bakın Elhamdülillah ve ve selamu ala sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Kudam Rahimullah diyor ki tahara geçmiyor şimdi İbn-i Kudame Rahimallah diyor ki kitab-ı tahara şimdi arkadaşlar fukahaların büyük bir kısmı ve muhammedlerin büyük bir kısmı kitap tehlif ederlerken kitaplarına taharetle başlarlar taharet yani abdest, sular, hayır, nifas bütün konuları içerir bütün mesh bu türlü konuları içeren bir şey. kitaptır bir bakmış kitap şimdi dediğim gibi fukuhaların çoğu kitap, kitabına nasıl başlar? Taharet kitabıyla başlar çoğu peki bunun kendilerine göre tabi sebebi var ancak sebebe geçmeden de şunu diyorum bazı fukahalar baktığımızda kitaplarında başka bablarla başlarlar şimdi onlar kimle neyle başlamışlar onlara göre kitaplarına taharetle başlayanlara çeşitli itirazlar sunulmuş tarihte mesela diyorlar ki keşke bazı fukahalar kitaplarına taharet kısmıyla değil de namazla başlasaydı neden çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in menheci budur diyor Muaz bin Yemen e, Muaz bin Cebel bin Yemen'e yollarlar Resulullah aleyhi ve diyor ki ey Muaz senin bütün topluluk ehli kitaplı topluluktur أول ما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أول وأول ما تدعوهم onları çağıracağım, davet edeceğim bir şey şehadet en la illallah eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse onlara bilir fealimhum ennallahu istarada aleyhim kamse salavatın fidyonu velleyle onlara haber ver ki Allah gece ve gündüz içinde onlara beş vakit namazı kalkılmış yani bak Müslümanı İslam'a girdikten sonra neye mi namazı değil mi? O yüzden davet fukahalar keşke, e, keşke alimler bazı alimler kitaplarına taharetle bir de Mevlid Sosyalinin Muaz bin Cebel'e verdiği bir menheşle başlamış olsalardı yani ne? namazla başlamış olsalardı ancak Allahu Alem bunun e, ilmi bir yanı var tabi ancak bu tam e, muhakkak değil yani taharetle başlayanlar Allahu Alem daha doğru neden? çünkü taharet zaten neyin anahtarı? namazın anahtarı değil mi? Yani namazın da zaten fiili olarak direkt otomatikman ne gelir? Taharet gelir değil mi? O yüzden Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ya yuhallezine anneme güzel kumtumda salatı fesfihi Ey iman edenler namazı kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın ve abdestle anlatıyor Bak namazdan önce ne fiili var? Abdest fiili var O yüzden alimlerin çoğu zaten neyle başlamış? Abdest Diyorlar ki biz zaten namaza giriş yapmadan önce abdestle o yüzden fakirler alimler kitaplarını kitaplarındaki mevzuları tercih ederken sıralamaya çok dikkat etmişler tamam mı? sıralamaya çok dikkat etmişler bunlar alim mesela baktığımızda İmam Bukhar Rahimallah e, fıkıh baklarını başladığı zaman ilk başladığı bak hangisi? fıkıh bağlı taharet bağlı fıkıh bağlı fıkıh kitabında başladığı e, ilk bak hangisi? taharet bağlı mesela e, İmam Malik Malik Rahimallah büyük alimlerden muvatta yazarken dikkat edin kendisi neyle başlıyor muvatta babı mevakit salah namaz vakitleri babıyla başlamış muvatta onun da kendine göre mantıklı bir gerekçesi var sebebi var iyi bir düşüncesi var bu tertibi sıralar için kitabında neden şimdi bir İbn-i Kudam'a babına vakit salah dediğinde salah dediğinde yani namazın vakitleri bağlılığında kitabı dediğinde şimdi bakın kişiye asıl vacip fıkıhta neyle alakalı kabulde sorulan soruyla da alakalı Nebi Tasilan'ın muazzet bir mücadele e, Yemen'de irşad ettiğinde ona sorduğu sözle alakalı ilk muhatap asıl muhatap nedir namaz doğru mu? dedi ki fakirler tahareti namazın önüne almış sebep çünkü fiil olarak zaten taharet namazdan önce gelir İmam Malik ise namazın vaktinin hepsinin önüne almış taharetten bir önce getirmiş neden? çünkü taharet ancak ne zaman sağlanır? vakti girdiğinde anladın mı? fakirler tabi sahipte biz mesela konferanslarda olsun seminerlerde olsun aramızda yaptığımız muhabbetlerde derslerde olsun her zaman söylediğimiz cümleler biz bedeli filan yani kurra usulü yani böyle bir ünlü tertibe dikkat etmemiz kullandığımız cümleleri ünlü olarak tertip seçmemiz seçemeyiz o, o melekeye sahip değiliz zaten ama fakirler böyle bir kullandıkları cümleleri kitaplarındaki tertipleri devamlı ne yapmışlar devamlı tertipmişler İbn-i Kudam'a Rahimullah ne diyor kitabı taharet taharet kitabı şimdi taharet lügattan النظافة والنزاهة من الأخبار الحسية والمعنوية manevi ve hissi kirlerden manevi ve hissi kirlerden temizlenmek, arınmak, kaçınmak, uzak tutmak demektir. Bu bahse budur. Yani hissi ve manevi. Mesela hissi kirlerden temizlenmenin ismine taharet demiş. Hissi kirler nelerdir mesela? Mesela idrar, hissi bir kir. Ve iki bir kir. Veya büyük güçlük. Hissi bir kir. Veya bir görüşe göre ne? Kan de içeriyordur bir kişi bundan temizlendiği zaman dua temizlenir bu adam taharet üzeredir demiş veya manevi pisliklerden temizlenmeye de dua ne demiş taharet demiş mesela manevi pislik ne olabilir mesela şirkten arınmaktır veya hasetten arınmaktır gıybetten e, şey e, yani e, kimden mesela ne yapmak arınmak gibi bunların da hepsini ne demiş o zaman taharet neymiş kısalasın olan taharet taharet nasıl önemli yüklerden temizlenir ve uzaktır mesela e, hiçbir temizliyor şey hiçbir şey temizlik mesela neden temizlenir bir de idrardan temizlenir manevi manevi mesela kalbin hastalıkları hastalıkları Yalnız bunlardan ne yapmış? Kalp mahsusları hasetten veya şirkten Bunların hepsi nedir manevisi? Bunlardan bir insan temizlendiği zaman bu insanın fiiline ne demek? Tamam Bu lügaten böyle Şimdi dini manası Lügat ve istilahi manası yani şer'i terim Allahu ahiret yani benim şahsen kendi ilmi uğraşımda beni hayatımda en çok terleten mevzulardan bir tanesi şehadetin ıslahi manası o kadar çok ıslahi manası var ki birbiriyle çalışın ve çakışın bu da neden kaynaklanıyor her mezhebin taharetteki kendi kabul ettiği bazı fıkıh görüşlerin sonucu olarak ıslahı ortaya koyuyorlar ve otomatik olarak zaten ihtilaf çıkıyor ama vel ilminde Allah ilim Allah'ın katında benim kalbimin şu ana kadar mutmain olduğu ki kat'i değil mutmain Allahu alem irtifa'ul hades ve ma fi ma'nahu ve zavalul hades Allahu alem bu benim şu ana kadar kalbimin tabi bizim kalbimizin meyletti bizim tercih ettiğimiz biz bunları diğer ümmetin fıkıh tezlerimize tercih edebiliriz ben şu anki derste veya bundan sonraki derslerde tercih ettiğim görüş bu dersin ne? diğerki derslerde takip edilmezdir ben bazı ilim olmanın bizim birinde onların tercihi ben onların tabir sahih Teala e, tabi olan tamam şimdi Allahu alem irtifa'ul hadet ve ma fi manahu ve zevalul hadet ne demek bu hadesi kaldırmak hadesi ve bunun manasına gelen hadesin manasını hadesi kaldırma manasına gelen şeyi kaldırmak ve hadesin zahir olması budur tekrarlıyorum taharet ıslahın ne hadesi kaldırmak ve bunun manasına gelen şeyi kaldırmak nedir bu ve habesin zahir olması demektir bakın şimdi Türkçe mantıkla bakın bir insan hadesi şimdi ilk cümlesini alalım bakın buraya bakalım şimdi hadesi kaldırmak kaldırmak ve e, habesi yani necaseti diyelim necaseti izale etmek taharet lafı olarak bu tercih şimdi ne böyle arkadaşlar hadesi kaldırmak şimdi bir insan hades nedir önce ya büyük hades ya da küçük hades vardır yani büyük hadesine cüzdük hali küçük hades nedir? abdestsizlik hali bunlardan bir tanesini kişi kaldıracak bu fiile ne denir? bir kişi bir insanın güçlü aldığı zaman ve abdest aldığı zaman bu insanın bu fiile ne denir? hadesi kaldırdı demiş değil mi? bu adam kendi üzerinde bulunan hadesi ne yaptı? kaldırdı şimdi hades nedir? önce onu bir açalım hades cüzdük hali veya ne? abdestsizlik hali kişi guslettiği zaman ve abdestsizse abdest aldığı zaman bu hadesi ne yapmış oluyor? Kaldırmış oluyor değil mi? Kaldırmış oluyor Şimdi hadesi kaldırmak kısmı burası Peki bir insan diyelim ki denize girdi Dalma, daldı denize girdi Çıkarken bütün beden ıslandı ıslandı. Sonra çıkarken aklıma, aklıma geldi Ya dedi ki ben nasıl şimdi denize girdim her yerim ıslandı yerim ıslandı ben bunu abdestten soğudum mi nasıl her yerim ıslandı ben bunu abdestten soğudum girerken abdeste niyet etmemişti öylesine bir denize alıyor dalga yürüdü çıktı çıkarken dedi ki ben bunu abdestten soğudum bu yıkan abdesti nedir? bu tarife göre abdesti nedir? bu tarife göre bu tarife göre abdest, abdesti değildir neden? bu adam abdesti kaldırdı mı? kaldırmadı neden çünkü bu adam havuza girerken denize girerken niye de düşmedi abdesti kaldırmadı etmemişti tamam o zaman abdesti kaldırmak cümlesinde biz Türkçe mantıkla baktığımız zaman şöyle bir ince nokta var hadisi kaldırmak yani kaldırmak için ne var burada niyetlenme var tamam niyetlenme var ve abdestten önce abdest alma fiilini gerçekleştirmeye azmetme var tamam o yüzden hadisi kaldırmak diyoruz ama işte bu mesela Hanifiler bu Hanifiler tarifin bu kısmında mukarebe diyorlar neden? çünkü Hanifilere göre bir insan e, mesela toplanmadım terledim geldim dedim ki bir duş alayım bir duş aldım sonra hiçbir niyetim yok ama abdest duşla sadece bir e, sevinmek için bir duş sonra aklıma geldi aa dedim ki ben nasıl az önce duş aldım ve bütün abdest uzunların ne oldu? ıslandı ben bunu abdestten sonra bu Hanifilere göre olur maliklere göre niyet şarttır onlar tartışılacak ikincisi bakın necafeti kaldırmak mı diyoruz pardon pardon izale etmek değil izale e, tam, tam büyük bir yani bu cümle yaptığımız büyük bir hata izale etmek değil izale etmek değil izale olması bakın izale etmek ile izale olması arasında Türkçe mantıkla ne fark var izale etmek kişinin kendi fiili izale ediyorsun bir şey izale olması ha, kişinin fiiliyle olmayabilir yani herhangi bir yağmur gelmiştir bir kişiye götürmüştür ne olur izale olmuştur tamam şimdi bu çok ilmi bir mevzu ince bir mevzu bunun temelleri çok var ama biz buraya girmiyoruz tamam sadece kısaca bir bilgi verdik karışık da görebilir buraya şimdi girmiyoruz tamam bunu kabul olarak bilgi bilgi verdik irtifa el hadeti ve ma fi manahu ve zayalı taharet şimdi bunu anlattıktan sonra tüm bunları anlattıktan sonra hades ikiye ayrılır hades ne büyük hades küçük hades büyük hades nedir cümleti hali tamam mı küçük hades nedir abdestlik hades bunları kaldırdığın zaman ne yapmış oldun taharet gerçekleştirmiş oldun tamam mı peki hades nedir hades küçük hadesi hades nedir vasfın kaimen bil beden ve yennehu mine salati ve minna fıstarafu lehu tahava ee, bedende kaim olan bedende var olan namaz ve namaz gibi kendisi için tarifin şart olduğu ibadetlerin yapılmasını engel teşkil eden vasıftır yani düşünün bir tarif bir vasıftır insanın bedeninde olur şey hades bir vasıftır insanın bedeninde olur ve namaz ve namaza benzeyen bazı ibadetleri ne yapar yapmaktan engeller çünkü neden diyor ki hadet vasfın bir vasıftır yani hissi bir şey değildir ama necatet hissi bir şeydir bu insan böyle yeter cümlet tek şu insanın dış görünüşüne bakar cümlet olduğunu anlayabilir ve abdestli olduğunu anlayabilir mi? anlayamayız değil mi? o yüzden diyoruz ki bedende kaim olan bir vasıftır sadece tamam bu vasıfı biz bilmiyoruz yani bu vasıfı kimse olarak ne yapmıyoruz bilmiyoruz necatet ise bellidir yani adamın gönlü necaset varsa ne yaparız onu görürüz o zaman necasetle hadesi ayırdık mı necasetle hadesi ayırdık hades bir vasıftır ikiye ayrılır cümlük ve abdestlik halidir veya kadının hayız halidir veya kadının nifat halidir tamam bunlar ne diyor bunlar o hades vardır şimdi o zaman namaz kılan bir insan için iki şey şart bir hadesten taharet kim necasetten taharetten hadesten temizlenecek ve necasetten temizlenecek hadesten nasıl temizlenecek üzerinde güçlü e, yüklük olmayacak ve abdestlilik olmayacak yani bir boy abdesti olacak kendisinde gusül abdesti olacak bir de ne namaz abdesti olacak bir de neyden kaçınacak bu adam necaset namaz kılmak için üç yerden necaset kaldırılır birincisi bedeninden ikincisi elbisesinden üçüncüsü namaz kılacağın için burayı anladık bütün baştan beri saydığımız şeylerin hepsinin delili Maide suresinin altında baktığınız zaman Allah subhanahu wa ta'ala usulden bahseder büyük tarih küçük tarih demesinden bahseder tamam bu delildir evet ne diyor Maide İlim Kudan Rahimullah diyor ki suların hükümleri demek evet Rahimullah diyor ki suların hükümleri demek Şimdi İbn-i Kudame Rahimullah taharet kitabın içerisinde sular kısmını söylüyor Taharet kitabı yazıyor sonra ne dedi? Sular babı Çünkü taharetin altında bir sürü bablar var Sular babı, teyemmüm babı, hayır babı, nifas babı, usul babı e, Mesle üzerine mesletme babı vesaire Bir sürü bablar var ama bütün babların önüne ilk olarak hangi babı aldı? Suların babı neden? Çünkü taharet için dersin başında söyledik Öncelikli olan şey nedir aslında? Namaz için taharet Taharet şimdi öncelikli olan şey nedir? Telefonlu sudur O yüzden sular kısmını ne yaptı? Ben aldı budur İkincisi Mevlid Rahimallah ne demişti? Daha bu ahtamın ya Suların hükümleri var Bak suyun hükmü zabı demek ne dedi? Sular dedi çoğu kullandı Biz buradan ne anlıyoruz? Mevlid'in işareti var Sular demek ki o yüzden onun önemli evet hayır ne diyemeyiz İbn-i Kudan ve Rabbullah diyor ki su temiz yaratılmıştır Rahim Allah diyor ki su temiz yaratılmıştır kulikal ma'u tahuran su temiz yaratılmıştır devamı Hazretlerden Hazretlerden Hazretlerden Evet ne diyor müellif rahmalı Hulukal ma'u tahuran Su temiz yaratılmış Yudahhiru minel ahdati ve necatat Hazretlerden ve necasetlerden ne yapar? Temizler Nedir bu cümle? Şimdi su hulukal ma'u tahuran Su temiz yaratılmıştır Hangi su? Asıl üzerine baki olan kalan su temizdir Yani gökten inen su yağmur yerden biten su, deniz suyu, kumar suları vesaire akarsular bunların hepsi asıl yaratılış hali olarak doğru mu? İşte bu sular ne dönüyor? Ne israfınlarlar? Temizdir. Değil mi? Delil enzelme mine semai ma'an tahuran biz gökten temiz su indirdik. Yunezzül aleykum mine semai ma'an mutahhirakum o gökten size su indirir sizi bununla ne yapmak için? temizlenmek için. Şimdi mutahhiru minel ahdati dönmeyecek bu su ne yapar hadeslerden ve necasetlerden temizler hadeslerden nasıl nedir bu hadiste yani gusül yani cümüklük halini kaldırmak ve abdest yani abdestlik halini kaldırmak bu işe yarar gusül başka ve necasetlerden ne yapar temizler yani bedeninde namaz kılacağın yerde elbisende ne necaset varsa gusül ne yapar gusül ancak bu konu tabi bu konuda ilim ehli icma etmiştir ehli sünnet alimleri fukahalar bu konuda ne yapmıştır icma etmiştir suyun temiz olup temizleyici olduğunda ne yapmışlardır icma etmişlerdir tabi burada bu icma hakkında bir tembih var tembih noktası var şimdi İbn-i Rüşd Rüşd Rahmanallah Bidayet-i Müşteri e, Bidayet-i Müşteri diyor ki eserinde alimler diyor asıl üzerine yaratılmış bütün suların temiz ve temizleyici oluş, oluşu hususunda icma etmişlerdir bütün alimler ancak deniz suyu hariç ancak deniz suyu hariç e, ilk dönemde sahabelerin döneminde bir iktidar olmuş deniz suyu alakalı ancak İbn-i de dediği gibi ki İbn-i Rüşdün'de işaret isabet olmuştur icma vardır suyun temiz ve temizleyici olduğunda ancak deniz suyu hariç diyor çünkü diyor ilk asırda ilk dönemde sahabe dönemini kastedi ihtilaf olmuştur ancak bu ihtilaf şardır yani orada muhalefet edenler ki bu ab, e, Abla ibn Amr ibn As'tır ve İbn Ömer radıyallahu anh başka sahabeler de var bunlar muhalefet etmişler bunlardan sahih gelen nakiller var bunlar deniz suyda abdeti caiz görmüyorlar ancak bunlar şar düşmüşlerdir neden? çünkü bu sahabelerden sonra gelen bütün asırlarda fukahalar icma etmişlerdir ki deniz suyu temizdir bununla mesela başta olmak üzere ve diğer bütün fukahalar deniz suyunu ne, ne yapmıştır temiz olduğunu söylemişlerdir ve taharetin giderileceğini söylemişlerdir o yüzden bu sahabelerden sonra icma bağlandığı için münakid olduğu için bunlar şart kalmışlardır o yüzden bir insan sorarsa ümmette icma var mıdır deniz suyunun temiz olduğunu gösteriyor icma dese ki İbn Ömer, Amr İbn Abdullah İbn Amr İbn Abdullah ve diğer sahabe bir tane daha sahabenin ihtilaf ettiklerini ne deriz dendiğinde deriz ki onlar icmayı bozmamışlardır çünkü kendilerinden sonra icma ne olmuştur icma yolunun akıl olmuştur o yüzden ehl-i sünnet arasında bu konuda ne var icma var İbn Abdülber Rahimullah mesela icmayı zikretmiştir ve başka alimler de ne yapmıştır icmayı zikretmiştir yine İbn Rüşd vesaire icmayı zikretmişlerdir yine Fethül Kadir İmam Şevkan vesaire oralarda baktığımızda bunun hepsi neyi zikretmişler ahi icmayı zikretmişlerdir tamam o yüzden zaten İmam Rabbim radıyallahu anh diyor ki teyemmemin ahabbi ileyye e, minel e, minel vudu minel bahar diyor ki benim e, teyemmüm etmem bana deniz suyundan abdest almaktan deniz suyla abdest almaktan daha sevimlidir radıyallahu anh ama bunun buyruğu şart kalmıştır baktığımızda Ebu Bekir'in e, Ebu Bekir kartının mesela anlatımında yine İbn Ebi Şeyh'in sanatında falan bir rivayet ediyoruz sahne olarak gelmişler yine Abdülhamid Amr ibn As Ebu Bekir kartının mesela ondan sonra e, İbn Ebi Şeyh'e sanki bir rivayet sahne olarak gelmişler bunlardan gelmiştir bazı bunların kendilerine göre delilleri de var onlardan sonra gelen alimler acaba bunlar hangi delile dayanıyor deniz suyuyla abdest almayı kere e, görmüşler delillerini istiyormuşlar ama tabi uzun bir münakaşatına girmemiz delillerini istiyoruz şey işte denizin altında su var suyun e, şey, denizin altında ateş var ateşin üzerinde su var sonra tekrar ateş var sonra tekrar su var o yüzden abdest alınmak şeklinde rivayetler var diyelim ama bunlar zayıf bunun katı bir şey ile fazla vardı o yüzden diyoruz ki zaten Hocam Rahmanullah diyor ki kimin dışındaki akıllı Rusya'ya ile tahrik nasıl olmuş evet müellif Rahmanullah ne diyor fela tahsülü taharatu bima min gayrihi yani gayrimden ha demir mağarada nasıl olmuş yani ne suyun dışındaki akıcı sıvı şeylerle taharet hasıl olmuş akıl taharet iki kısmı ayrılıyor bak başka yaşadık necasetten taharet yani necasetten temizlenmek başka ve hadesten ne yapmak? Temizlenmek. Hadesten temizlenmek nasıl olur? Kim söyleyecek? Hadesten temizlenmek cümleti halinin giderilmesidir. Yani gusülle. Gusülle ve abdestin halinin giderilmesidir. Nezafetten taharet nasıl olur? Beden, elbise ve namaz kılınacak yer temizlenmez bundan temizlendiği zaman bunun içine ne dedin necasetten diğerinin hadesten öyleyse o zaman burada cümleyi nasıl kurmuş oluyor felâ tahsulü taharatü minâin gayrı su dışında başka bir şeyden taharet ne olmaz hasıl olmaz yani e, müellif ne demiş oluyor burada ki İbn-i Kudam'ın haberimiz gibi diyor ki su dışında herhangi bir soru şey düşün mesela ne olabilir örnek temiz çay su meyve suyu portakal suyu süt değil mi bal çamaşır suyu bunlarla ne hadesten tarih hasıl yani bunlarla su şey bulamadığın zaman veya su olsa da bulamadığın zaman da bunlarla ne güçlü olabilirsin ne benim ne de abdest alabilirsin yani diyelim ki çölde gidiyorsun yanında bir tane term, termişte çay var çayda bozulmuş ama su da bulamadın şimdi su bulamadım. su bulamadığın için o çayla mı abdest alacağım Alabildiğim için nasıl teyemmüme gitmem başarı çayla buldun su olmuş tamam hiç aklı olmadan abdest alacağım su, su bulamadın su bulamadın Baş, e, elinde başka sıvı maddeler de var bir sürü sıvı madde var elinde bu sıvı maddelerle abdest alabilir misin veya yani, geçirebilir misin yoksa bunları terk edilirsin teyemmü alacaksın yani suyu yiyebilir mi? yok böyle bir ayrım yok sadece nebin hariç o şimdi şimdi işte bunu anlatıyor diyor ki taharet sıvı şey dışında su dışında başka sıvı bir maddeyle aklınıza ne göre seversin hadesten taharet hasıl olmaz yani ne gusül edebilirsin ne de abdest alabilirsin cümleye bakın taharet hasıl olmaz dediğinde hadesten taharet ve necasetten taharet diye ayırdı mı? ayırmaz değil mi? o zaman Hanbeli mezhebine göre necasetten taharet bağlamaz böyle şeyler yani bugünkü elimizde bulunan aksiyon korkla çamaşır vesaire bunların hiçbiriyle fikri temizlemiz su şartı tek eşitliğinin korkudan el başını su dışında suya da karıştırmak karıştırmak mümkün değil çünkü suyun baksını devlet temizleyici olmuş ondan devlet temizleyici artık suyun dışında baş yani suyun suyun dışında elinde hangi suyun madde olursa olsun bununla ne hadesten tarif yapabilirsin ne de nezaketten tarif ne zikredebilirsin ne abdest alabilirsin ne bedelini temizleyebilirsin ne yeri temizleyebilirsin ne elbiseni temizleyebilirsin hiçbirini yapamazsın şimdi o zaman mevzu iki kısma ayrılıyor bir iki kısımda ele alacağız ben böyle bir hadesten tarife ele alalım yani suyun dışındaki sıvı bir şeyle hadesten taharet hasıl olur mu olmaz mı? tamam suyun dışında bir şey örnek çay şirket. bunun dışı bunlarla su bulamadığın zaman veya su olsa bile fark abdest alınır mı veya yükselilir mi şimdi ümmet icma etmiştir ki bakın ümmet icma etmiştir ki su dışındaki başka türlü şeyler ile taharet olmaz hadesten taharet olmaz suyun dışında başka hangi türlü madde düşünürseniz düşünün taharet olmaz yani bir insan çayla alırsa abdesti geçer çayla güçlerse abdesti geçer çamaşır suyla abdest olsa abdesti geçer sütle abdest olsa abdesti geçer tamam sadece nebit hariç nebit yani hurma izin şurası sadece bunda itiraf etmişlerdir su dışındaki söylemlerde yani şafiler, hanefiler, hanbeliler ve malikler icma etmişlerdir ve diğer bütün ümmet icma etmiştir suyun dışında hangi kıyı madde söylerseniz söyleyin bunun hadesten tarif ne olmaz? olmaz necasetten tarifi birazdan göreceğiz onun için ne hadesten tarif sadece nebis hariç yani nebis ne? yani bizim şurası durma şurası nebis hariç bu konuda ilim ehli arasında ıslah var yani nebis ve abdest veya düşül alabilir misin? alamaz sadece bunda ıslah Şimdi şafiler, malikiler ve hamdelilere göre su dışındaki başka bir sıvı madde ile kesinlikle ne? Taharet hasıl olmaz. Su dışında yani ne bile olsa sen o adresi ve adresini geçersin. Peki bunların görevinde bu cumhur ulanmalı. Yani bu cumhurun da görüşüdür. Tamam Bunların görevinde diyor ki şafiler, hamdeller e, ve malikiler Şimdi Allah subhanahu ve teala ne diyor bakın Maide suresine ayetlere dikkat edin abdest ayetleri Mesela tecrübüne en tecrübüne Su bulamazsanız ne yapın diyor Eğer teyemmünden önce başka bir sıvı madde olsaydı Yani bunlar diyorlar ki bakın Allah Azze ve Celle su bulamadığımız zaman direkt olarak bize teyemmüne işaret ediyor doğru mu? Su bulamadığımız zaman Şayet teyemmünden önce abdest veya gusül alınması ee, caiz olan bir şey olsaydı onu zikrederdi doğru mu? Değil mi? Su bulamadığınız zaman direkt neye geçiyor? Teyemmüm. Eğer teyemmümden önce abdestin mümkün olduğu bir şey olsaydı ne yapardı? Onu zikrederdi. Halbuki su bulamadığınız zaman ne diyor? Teyemmüm. Demek ki su bulamadığınız zaman direkt teyemmüme gitmek zorundasın. Başka bir şey alamaz. Başka bir şey hakkında. Tamam Ancak Hanifiler ne, de, ne diyoruz? Ne biz de abdest alabilirsiniz o zaman mevzu tabir sahası üç kısma ayrıldı bir icma ettikleri kısım nokta iki ihtilaf ettikleri nokta icma ettikleri nokta bütün ümmet icma etmiştir ki su dışındaki başka sıvı şeyle abdest alınmaz ancak ikinci kısım haricinde dört nebis hariç nebizde üç mesele Malikiler, Hamdeller ve şahiler aynı ilk gibi söylüyorlar ne diyorlar caizdir abdest alınmaz Hanifiler ne ne biz de diyorlar ki diyorlar ki hayır biz de şimdi diyorlar ki cumhura yani hamdiler diyorlar ki malikilere hamdolları şahsızlar biz de sizin gibi su dışında başka bir sıvı şeyle taharet olmaz caiz değildir diyoruz ancak nebi hariç diyorlar su bulamadığımızda nebizle abdest almamız caizdir diyorlar çünkü elimizde bizim diyorlar beni var diyorlar şu İbn-i Mesud radiyallahu Mekke'den e, Mekke'den cin hadisesinin olduğu gece cin hadisesinin olduğu gece Nebi Sassal'ın cinlerle iştigal ettiği gece e, Nebi Sassal'ınla beraber İbn Mesud'la Hamçılar diye beraberdi Nebi Sassal'ın İbn Mesud'u bırakıp gidiyor diye sonra dönüyor döndüğünde tabi sabah namazı vakti diyor ki e, yanımda diyor e, su var mı diyor İbn Mesud radıyallahu anh diyor Allah yanımda içinde nebiz olan bir tastan başka hiçbir şey yoktur nebiz olan ne? bir tastan başka hiçbir şey yoktur onun üzerine nebiz satılan diyor ki semretun tayyede ve ma'un tahur kuruma ne güzel bir yiyecek ee, olup suyu da temizleyici duruşudur şey diyor o zaman Nebi Sallallahu burada ne yapmış oldu? İbn-i Mesut radıyallahu benim yanımda Nebi'den başka bir şey yok dediği zaman Nebi Sosyal'ın neyle vasıfladı onu? Kuruma güzel bir diyecektir suyu da nedir? temizliyordur o yüzden diyorlar ki bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? Hadis Ebu Davut'a var diye açınan Nebi'de var tamam. E, burada Nebi'nin de caiz olduğunu görüyorlar bir de bir grup daha var alimlerden mesela İmam Evzai ve Hasan-ül Basri onlar da diyorlar ki şimdi Hanifiler ne zaman Nebi'yle abdest alabilirsin diyorlardı su bulamadığın zaman değil mi? Zımbır ne diyordu? Su bir bulma fark etmez alamazsın sudan başka bir şey Hasan Raffi ile İmam-ı Evza'yı hepsinden ayrı bir menhul izliyorlar diyorlar ki su olsa bile Nebizle yine de abdest alabilirsin yani suyun var yanında Nebizin de var bir onu kayarsın direkt Nebizle alabilirsin o zaman Hanefilerden ne farklı olduğunu yani İmam Evza ile ee, Hasan Raffi Hanefiler ne diyordu dedik abdesti bulamadığın zaman hükmedizin varsa o zaman abdest Hasan'ın Evza, İmam Evza'yı hayır buna ayırmalı Biraz hayır önünde su da olsa ne olur? Sen yine nebizde alabilirsin kardeşim Mukayyarsın işte arasında Tamam Ancak bu konuda razım olan görüş Allah ve alem cümlenin görüş Yani maliklerin, hanbelilerin ve şafilerin, şafilerin ve diğer cumhur ulananın görüşü burada tercih edilen görüş Çünkü az önce bir tepkinin bir bakın Allah subhanahu wa ta'ala ayetine buyuruyor falan tedirgine önsefeyemler doğru mu? su bulamadığımız zaman ne yapın? eğer ne bir caiz olsaydı teyemmüle önce çıkabilirdi değil mi? halbuki Allah subhanahu wa ta'ala su bulunur bulunmaz bizi ne yapıyor? teyemmüle yaşalıyor yine Nebi Sallam ne diyor? Es-sa'idu tayyid Es-sa'idu tayyid ve yudu'ul muslim fe inlem yecibulna inlem yecibulna diyor ki e, temiz toprak ne? Müslümanın neydir? bulamazsa dahi Müslümanın neydir? Abdestidir. فَاِذَا وَجَدَ الْمَا فَلْيُمِسَّهُ Suyu bulduğu zaman onu hemen ne yapsın? Derisine değdirsin yani kullansın onu kastettir. Şimdi e, ahiler toprak neymiş? Su bulamadığın zaman neymiş? Onun abdestinmiş. O zaman su bulamadığın zaman direkt toprak muhatabımız oluyor. Bizim abdestimiz direkt ne oluyor? Toprak maddesi oluyor işte bütün bu delillerden güvenli yoksulun dışında başka bir sürü şeyle aklım haklı olur tabi ama şimdi şöyle bir işgal gibi Hanefilerin delillerini nasıl cevap edeceğim Hanefiler İmam Mesut Radiyallahu anh duasını görelim şimdi Hanefilerin delilini görünce Cumhur diyor ki bunlara Müslüm'de bir, e, Müslüm'de bir rivayetten daha güçlü bir rivayet var Müslümanlardaki Hani İbn Mesut'un rivayeti neydi? su yok Nebi Sallam güvende su var mı? Öyle diyor Allah'a Nebi var Sonra Nebi Sallam durma güzeldir diyor Su temizdir diyor Su temizdir diyor Şimdi bu rivayet zayıflığı tahmini tartışılmış ancak bundan daha güçlü rivayet var Müslüm'de İbn-i Mesud radiyallahu anh o gün Nebi sallallemle soruluyor o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber mi diyor Nebi sallallem diyor ki bizden hiç kimse o gün peygamberle değildi kendisi de dahil ben o gün peygamberle olmayı isterdim demek ki İbn-i Mesud radıyallahu anh elimle bir çok önemli değil çünkü elimde daha güçlü bir ayet olmuştum o yüzden diyor ki bu kısa nerede çok dönmem bir kısa kısa ona bir tavır söylemem İbn-i Mesud'a e, yanında su var mı dedi kısa nerede böyle dönmem bir kısa e, zayıf bir hadis yani e, hadis hadisi sen e, senet yönünden vesaire güçlü bile saysan eğer sahihindeki yani Bukhari Müslim'deki bir rivayet diğer Sinan'da yerde sabit kısmında kaybeder fıkhısında da kaybeder Sinan'lardaki rivayet de çok kısa kısa hangisi ele almış Bukhari Müslim'de tamam o yüzden Müslüman'a baktığımızda İbn-i Meşkerlerden o gün Nebi Sallallahu beraberdir şimdi son kısım e, şimdi konunun diğer bir kısmı olan Necafet'ten tarihte geçelim son kısım şimdi Necafet'ten tarih şimdi de dedi ki su dışında Müellif Rahimahlı o gün Nebi de oku İbn-i Kuleman Rahimahlı der ki Suyun dışındaki akıllı bu şeyler ile sıralar batıl olmasının dışındaki fela tahsulü taharatı bima'in gayrılma gayrihine suyun dışında başka bir şey demek taharet hasıl olmaz hangi taharet? hadesten taharet olmak ve necasetten taharet olmak hadesten ne? artık Anlattık geçti şimdi geriye kaldı su dışındaki herhangi bir suyla necateti güzellik yani ev insanı bedende veya namaz kılacağım bir mekanda bir ışık var bir pislik idrar olabilir bir pislik olabilir bir rivayet bir görüşe göre ham olabilir kan pisliğinden münakaşa edilir gider gider şimdi bu konuyu. örneği verelim şimdi yine şafiler şey malikler şafiler ve hamdeliler diyorlar ki su dışında başka bir şey ile necaset giderilmez yani diyor bütçenin bedeninde bir pislik var çölde de yanında çamaşır var, veya çay var veya koltuklar var. üzerinde bir pislik var namaz kılmanın içinde elbisedeki o pisliği veya mekanda namaz kılacağın mekandaki o pisliği gidermek zorundasın diyorlar ki o sürü şeyleri kullanamazsın anladın mı? kullanamazsın yani su dışında hiçbir suyun madde gidermez hatta e, bugün e, işte hanımların kadınların evlerde işte çamaşır su veya ne bileyim ya da bir kişilik isabet ettiğinde aksiyon aksiyondur tüm maddeler çıktı biliyorsun bunlar temizlenmeleri caiz değil görüşürüz biraz işler şimdi bunlar diyorlar ki neden diyorlar ki Muhammed'imize delil bunu malikler, hamdeller, şahslar elimizde değil var diyorlar su dışında başka bir şeyle temizlik haslı olan ne bile dedi mesela meşhur hadis ee, Bukhari Müslüm hadisi Nebi Sayısı bir gün bir Arabi'nin birisi görüyor mescidin bir köşesine İbrahim'i pişiriyor sonra ne işte sahabeler onu zorluyor diyor vesaire kıssanın sonunda ne diyor Nebi Sayısı bir ala belli Arabi'yi zamadan Arabi'nin bölümünü ne yapın diyor bir kova su dökün bak diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti Nebi sallallahu emrini almak nedir? vaciptir Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki Abdullah ve Resulullah ve Resulullah demek ki Resul bir şey itaat emrederse yapmaz diyor Resul de ne emrediyor? yerine diyor yine e, Ebu Bekir'in kızı e, Esma radiyallahu anh Nebi Sasa'nın hayat kanından vesaire sorduğunu ne diyor Nebi Sasa'nın ona Kutluhu, kusuhu, sünnusuhu bilmem Onun çiçeği evvela en son ne Suyla bir kabak yine Nebi Sasa'nın ne emretti? Su O zaman dolan demek ki suyun dışında başka bir şeyle ne? Taharet hasıl olmaz Hanefilere göre ise ve bunu İbn Kayyum da tercih eder İbn Teymiye de bunu tercih eder muasırlardan birçok alim de tercih eder İbn Mesud'un bilgisinde diyorlar ki hayır hayır suyun dışında başka sıvı maddeyle eğer bu madde temizliği bir özellik taşıyorsa nezaketten tarih ne olur? caiz olur yani bir pisliği suyun dışındaki başka bir sıvı maddeyle temizlemen mümkün şer'an caizdir e, racim olan görüş oldu Allah'la alem hadislerin görüşü burada yani sıvı bir maddeyle su dışında başka temizliği sıvı bir maddeyle pisliği giderebilirsin neden şimdi ahli bakın bunların delillerine tek bir ümmet mücadele edilmişim bunun yani Hanefiler, İbn-i Kayyum, İbn-i Teymi, İbn-i Hüseyin vesaire bunların delillerine nasıl cevap şimdi bakın mesela bunların delillerinden Arabi hadisine alalım Nebi Sosyal'dan ne buyurdu? Sallu ala buyurul Arabi ve Arabi'nin örneğin üzerine bu koyası geçiyor şimdi Allah Türkçe mantıkla da bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adı kalmış burada emre suyun dökülmesini mi yoksa pisliğin temizlenmesini pisliğin temizlenmesini o yüzden burada İslam'da kastedilen pisliğin temizlenmesine şimdi buna mukarracın mahracan malik olmuş bakın sözde bir kayda var nedir mukarracın mahracan bu toplumda zaruri olarak kullanılan bir şey var veya yapılan bir olay var sen onu o toplumda meşhur olduğu için zikrediyorsun sadece yoksa illa onu kastettiğin için değil bunun mukarrabında kadar haricinde ne demek şimdi Nebi Sallallahu düşünebilir mi ya Arabi'nin bölgene ne yapın bir kova, e, bir kova çay dökün bir kova portakal suyu dökün bir kova e, bal dökün yani her neyse temizleyici yani böyle demezse tabii ki su çünkü o insanların kullandığı madde nedir? su yani bunu muharrecin mahracın galip olur o anda galip olan galiben kullanılan şeyin ismini zikredilmiştir mesela örnek bak orada bir tane meal var onu aç ee, Nisa suresinin 23. ayeti daha çok konuşuyoruz bir tanesi daha geri böyle 13. ayeti bilen çok Muharrez'in mukadere galip ne onu örnek vermek için çok, çok var İslam'da Muharrez'in mukadere galip biraz daha takın anlamlarını, kızlarını gecelerimiz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, bizi öldüren analarımız, Türk kızlarımız, eşliğimizin anaları, kendileriyle birleştiği bir eşliğimizden olup, evlerimizi bunlar iyi kızlarımız size haram kılmış. Bak bize neler haram kılmış? Bir sürü şey sayıyor. En önemli ne sayıyor? evlerinizde bulunan kızlarınız yani hanımlarınızın kızları ne demek şimdi ben, ben birisiyle evleniyorum ama o, o kadın o hanım benden önce evlenmiş ve benden önce evlendiği kovesiyle ne olmuş bir kız olmuş o da bana ne o kız onun kızı bana haram o yüzden eşlerinizin kızı diyorsun tamam diyor ki ben ama hangi kızlara tam oraya okulasın şimdi anıları kendileri birleştirip ölçtüğünüzden olup evlerimizde bulunan kızıl kızın evlerimizde bulunan o zaman kızıl kızlarının bizi haram edilmiş peki benim evimde bulunmazsa üç kalkta birisinin evinde kalsa bu hükmü nedir bunun evlenmez haram mı bunun bu evlerimize bir an Allah subhanahu işte mukarracın bakacağım hariç yani bir insan şöyle diyemez ya benim şimdi bir tane evim var ama üvey kızım benimle kalmıyor babaannesinde kalıyor veya benim hanımın kendi evi var orada kalıyor o yüzden ben onun evine giderim ve onun nikahımı alabilirim çünkü Allah Kur'an'da evlerinizde bulunan diyor e, bir üvey kızım benim evimde bulunmuyor benim evimde kalmıyor başka bir evde kalıyor o zaman ben onunla evlenebilirim diyebilir misin? diyemez çünkü o genel olarak toplumda örten nedir eğer sen bir hanımla evlendiysen kızı da ne yapar? Genelde seninle beraber kalır. Yani senin evinde kalır. O yüzden evlerinizde bulunan demiş Allah. Yoksa e, evlerinde bulunmadığı zaman evlenirlesin manasına gelmez icmaen. O yüzden bir muharrecin nakazeli hali Kur'an ve sünnette çoktur. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala diyor? Faizi kat kat yemeyin diye yedik mi? Bu ayete göre kat kat değil de küçük küçük faiz olsun katlanmadan caizdir diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Diyemez. Güvenilir inanın ha. Yani, ya diyen olabilir ayrı da e, ona, ona radyo çok da şimdi bu ayeti göre ele aldım baktığın zaman ne diyor Allah subhanahu teala İşte bunu hepsi muharacın muhacar galip Kur'an'da sünnette o kadar çok var ki mesela ana babaya of demeyin birisi diyordu ben tüslüyorum bakın e, Türkçe mahallerin hemen hemen çoğunda belki de hepsinde bilmiyorum ana babaya of bile demeyin orada bile kelimesi yok halbuki Arapçada yüzden zaten bazı zahirler İbn Hazm'da öfleyemezsin ama ah dersin çok dersin caiz çünkü ayette öf yasak şimdi burada ayet of demeyin yani ne genel olarak bir insan kırdığı zaman en çok ne der of der yani Kur'an'daki nokta o kadar çoktur ki muhabbetinin noktaları malum ve bunun fıkıh usulüyle alakalı şey usul olmadığını mümkün değil bu ayetler sebebin toplumunu dönmediğini mümkün değil tamam böyle bir kaybı o zaman diyoruz ki burada Nebi Kısa'nın şu döküm muharacından kadar galip yani ne döküm Nebi Kısa'nın ne bekliyorsun yani anladın mı? E, o yüzden e, diyor ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl vurgulamak istediği o Arabi'nin ve o hayır kanının izale olması yoksa illa suyu kullanman değil değil mi? o yüzden e, talebenin fakir olması lazım yani böyle usulü yakalaması lazım e, o yüzden diyor ki Allah-u Alem burada racin olan görüş Hanefilerin görüşüdür e, çünkü dinde istenen akiden bakın nezafetin güzelmiştir nezafetin güzelmiştir bakın burası çok önemli şimdi bu insan neden su kullanır şeriat nezafeti gidermek için neden suyu şerbalı kaldı o pislik gideresin diyor ya sen pisliği başka bir maddeyle giderildikten sonra giderdikten sonra dinin senden istediği o pisliği kaldırmış oluyor için olmuyor musun görüyorsun yani diyelim ki bugün bir insan diyor ki burada bir pislik var ben çamaşır suyuyla bu pisliği kaldırdım veya çayla kaldırdım sütle yıkadım bunu kaldırdım mesela bir insan geliyor diyor ki hayır sen yedi sen suyu emdirdin o iş anladın mı suyu emdirdin işte sen bir süt kullandın o yüzden e, elbisen hala pis sayılır pis kalmış pislik kalmış nasıl pis sayılır o işte üzerinde biz her zaman demin miyiz ittifak ettiğimiz kaydı el hukmu yedûru ma illeti vücuden ve hüküm her zaman hükümün var oluşu veya yok oluşu içindeki illete göre değerlendirir eğer illet varsa hüküm vardır illet yoksa hüküm yoktur yani ne de illet buradan fitlik illeti kalktığı zaman yoktur yani bak şimdi buraya elbisenin şu gömleğin kolunu düşün buraya bir fitlik isabet etti birisi geldi makasla kopardı bu kolu bakın şurayı attı bu gömlek temiz midir? niye temiz gitti e, şimdi bu görüp diyelim ya sen suyla yıkamadın e, gömlek hala tutsaydır diyemez şimdi mesela bu maliklere hamdelere şartlara sorsak diyebilir misiniz bu, şu gömleğin kolunda pislik varsa birisi göre şu gömleğin kol tarafını koparıp atsa bu gömlek hala tutmuyor ne diyecekler ne diyecekler? Temizdir. Niye temizdir diyeceğiz? E suyu yıkamadın ki ne diyecekler bize? E gömleğin artık kolu yok pislikmiş. Hadi biz de diyoruz ki demek ki burada illet, illet neymiş? Pisliğin var olup veya yok olması. Demek ki pislik bittiği an murat ne olmuştur? Hasıl olmuştur. O zaman bu pisliği bu çamaşır suyu yıkadıktan sonra ve bu pislik kalktıktan sonra illet mi? O hastalık mı? Kalkmıştır. Olay zaman ne? otomatikman bitmiştir çünkü dört meselenin de arasında ittifak ettiği kayda var el hukmu yadırına illet vücuduyla muallemdir bir konu hakkında illet varsa vardır yoksa hüküm yoktur kalkar bu çok şeyde böyledir bir insanda iman hasreti varsa o adam mümindir hüküm alır yoksa küfür varsa mümin hükmü o andan kaldırılır yani illete göredir bu anlatabiliyor muyum? o yüzden Allah-u Alem burada razı olan ne? razı olan ne burada Hanefilerin görüşü çünkü biz din rivayetlere baktığımızda birçok nas görüyoruz birçok nas görüyoruz ki mesela su kullanmadan pisliğin giderildiği sahabe döneminde mesela Nebi Sosyal'ın ne diyor İzâ zemede ahadukum bir helâe feliyezhel bir selâfeti ehcar فَاِنَّهَا kızbu'an bilen bir helâe gittiğinde üç taşla bitsin bu ona caiz bulurdu şimdi taşla sen e, birbirinin halka kısmında bulunan pisliği taşla temizliyorsun doğru mu? Nebi Sassalem ne diyor üç taş caizdir su kullandın mı caizdir dedi bak demek ki illa fitneyi görüldüğü için ne su şartlı yine Ümmü Selama radıyallahu anh'a Nebi Sassalem'e yerde sürtülen beyanların elbisesini sorduğunda Nebi Sassalem ne diyor yutahhirhu ma ba'dehu yani o kara parçasında onu isabet eden elbiseye piştik isabet ediyor yürüdüğü zaman eline göre çıkmaya devam ediyor ki elbise sonraki gelen kara parçası yani toprak onu temizler diyor Nebi Sallallahu akide mi oldu senin? Yani görüyorsun İslam'da birçok şey var o yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e işgal ediyor o da şimdi mutlaki sahabe kadınlar ve yara, ya Resulullah'ın hani elbiselerimiz var bizim e biz yerde yürüdüğümüz zaman yere çöküyor e şimdi ya bu yerde bir pisliğe isabet etmişsin Nebi Sallallahu Aleyhi ve olsun sonra sen yürümeye devam edeceksin ya sonra yine yere çökmeyecek sonra gelen toprak ne olacak onu temizleyecek yani şu kalemin şurasına bir tetik isabet ettirirken senin haberin yok onu devam ediyorum diyorum sonra gelen toprak bunu ne yapacak temizleyecek bir bedeli bir şey zaten birbirinin temin bile almıyor mu toprak peki bu suyla mı oldu bu temizlemek yok suyla olmadı yani bütün birçok yönden bunlara da diyor oluyor mukarrabın nakacak galip kardeşine de diyor oluyor bahsedikleri elbette yediyorum ha illet yüzüden ve adamın hüküm illetin varlığıyla yokluğuyla veya tümünün kaybetiyle bunlara reddiye veriyoruz onun işlemin hadisiyle bunlara e, reddiye veriyoruz istihman hadisiyle bunlara reddiye veriyoruz ve daha birçok şeylerle bunlara ne reddiye veriyoruz yine bunlara bakmak son bir e, cümleyle yani son bir kaydıyla e, bunlara e, cevap daha verin ondan sonra daha geçirelim şey bakın şimdi buraya bir fayda alalım şimdi e, bakın bunların getirdiği bölüm mesela subbu ala bölümün arabiyi ve mubannin bak Hakan Talya sen de dikkat et burada ince bir nokta var tamam mı şimdi bak Nebi Kasem ne buyurdu? Subbu ala bevlil ahrabiyi ve mubannin Arabinin bölümüne bir kova su boştu Bunlar dedi ki Nebi Kasem su ve müstebik suyun içinde başka suyun adlı kullanamaz doğru mu? Diyorlar yine Esma radiyallahu anh'a ne dedi? Hakkı hükümet ve hükümet hükümet bilma ve tendahri bilma çiftli olaylar Yani sonda ne yapsıyla çiftli o hayır kanları seni ifade eden Şimdi hep suyu emrettiriyor ama bu tatlında Şimdi bak bu hadiste hadiste olalım bu hadiste suyun dışında başka bir şeyle temizleyemezsin nasıl var mı? Yok doğru mu? laf yok bakın buna ne denir? mantık şimdi İslam'da askerli fıkıh usulünde belirli bir kayda var çok önemli mantık ve mefhum olarak bakın nedir mantık nedir mefhum şimdi Türkçe mantıkla bakalım çocuğuma diyorum ki bakın oğlum sınav, eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım şimdi buraya bakalım eğer bu cümleye Türkçe mantıkla bakın eğer onları geçer sen sana oyuncak alırım tamam şimdi bu hadisin mantığı nedir biliyor musun arkadaşlar mantığı buradadır şimdi mantığı nedir mantık bu lafın kendisi lafın kendisi şu bütün bu kelimelerden oluşan bu orijinal haline denir cümlenin mantığı denir mantık mantık neymiş cümledeki lafızların bizzat kendisi şimdi bu mantığında bu cümlenin mantığında oğlum sana e, oğlum sınavı geçersen sana oyuncak alırım cümlesinde sınavı geçmezsen sana oyuncak alırım lafı var mı mantık olarak yok, yok. var mı yok bak görebiliyor musunuz ama manasında var mı? Mana olarak var yani ne demiş oluyorum? Geçmezsen değil mi? Almam yok. Geçmezsen almam mana olarak onu söylemiş oluyorsun Çünkü zaten geçmezsen alsan e, bunu söylemenin ne faydası var ki? Bana ne niye geçince zaten babam alacak bana demiş olur Şimdi geçmezsen Geçmezsen almam Bakın eğer sınırı geçersen sana oyuncak alırım cümlesinin mantığında yani lafın bizzat kendisinde geçmezsen almam diye bir şey var mı? yok ama mana olarak içeriyor mu? içeriyor işte buna ne denir manaya? mefhum mefhum şimdi o yüzden diyoruz ki bu cümlenin üstteki cümlenin mantığında oğlum sınavı geçersen sana oyuncak alırım var ama mefhumunda geçmezsen almam var çünkü bu anlaşılıyor mefhumundan tamam mefhum nedir mantık nedir anladık mı mantık lafın bizzat kendisi mefhum ise lafızdan anlaşılan manadır tamam mı bakın şimdi bu hadis e, Arabi'nin beynini su dökün veya hayır kanunu suyla temizle şeklindeki rivayetler sadece suyun temizlenmesi suyla temizleneceğine delil etmişti değil mi bu üç mesele tabi getirdikleri delil ne, ne demiş oldular bunlar suyun dışında başka bir şeyle temizlenmez peki suyun dışında başka bir şeyle temizlenmez manası bu hadislerin mantıkında mı var mısınında mı yani Arabi'nin boynuna bir kova çıkıyor mantıkında mı var mısınında mı var söyleyecek mefhumunda var hani sudan başka bir şeyle temizlenmez değil mi Nebi Sallallahu e, o zaman mantıkında yok neyinde var bu lafızların ne olur ki anlaşılsın bak şimdi Arabi'nin doğrunda bir kova su dökün İbrahim'e diyelim İbrahim bir kova su dökün doğru mu? şimdi bunlar ne dedi hadise göre su dışında başka bir şeyle temizlik olmaz Şimdi bu hadisin bahsinde su dışında başka bir şeyle temizlik olmaz diye bir şey var mı? Methup mantıkında yok Methumunda var sanki değil mi? Methumunda yani su kullan suyun dışında başka bir şey kullan. O zaman methumunda vardı doğru, doğru mu? Şimdi bunu aklınıza Ümmü Seleme radıyallahu anh yerde sürünen elbisesini sorduğunda Nebi Sallallahu Nebi Sallallahu ne dedi ona? ondan sonra gelen bölüm ne yapar o elbiseyi temizler peki su, o hadiste suyun dışında başka bir şey yani Ümit Kerem'in bu hadisinde suyun dışında başka bir şeyle temizlik hasıl olur manası hadisin mantıkında mı var mefhumunda mı var mantıkında var hadisin resmen mantığında bak şimdi Ümmü Seleme'ye ne diyor şimdi Ümmü Seleme'ye bak Ümmü Seleme Ümmü Seleme seleme Nebi Sallam ne diyor temizler ne temizler yer yer temizler diyor değil mi Nebi Sallam şimdi yer temizler cümlesinde suyun dışındaki başka bir şeyle taharet hasıl olur hadisin mantıkında yok mu? var mantıkında var bizler doğru mu? bir de mantıkında var çünkü ne diyor Nebi Sallam? biri o bölüm ne yapmaz? temizler diyor bak senin dışındaki başka bir şey temizliyormuş demek ki anladık demek ümit söylemenin hadisinin mantıkunda, ümit söyleme hadisinin veya istismar hadisinin hasta temizlenme hadisinin mantıkunda ne var su dışında başka bir şeyle temizlik oluyor Arabi'nin Ebedevi'nin Neçibe işemeti hadisinde ne var? Mefhumunda ne var? Su dışında başka bir şeyle temizliğine yıkanır ee, su içme başka bir şeyle temizlenmez var Arabi'nin hadisinde e, ee, Bedevi'nin hadisinde suyun dışında başka bir şeyle temizlenmez var çünkü emrediyor su bölüm diye bunun mesela mefhumunda var değil mi Bedevi hadisinin Arabi hadisinin mefhumunda evet bu resim anlatacağım yok ben şeyi hazır biliyor vesaire yok kısa bir tekrarlıyorum ders bitiyor son iki dakika zaten Önce dedik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelen bedeviye ne diyor? Bedeviye ne diyor? Onun üzerine kovası dökün. Kovası dökün. Yani sudan başka bir şey kullanmayın manası var. Gibi. Bu mefhumunda var hadisin değil mi? Çünkü lafzında, lafzında yok manasında var. Ümmü Seleme'nin rivayetinde ne var? Mantukunda bizzat lafın kendisinde ne var? Suyun dışında başka bir şeyle temizlik hasıl olur O zaman mantıkla mefhum çalışırsa mantık mefhuma mukaddem ve hukukunda kaydır. İzâta arabel mantık ma'al mefhum kullimel mantuk ve alel mefhum. Mantıkla mefhum çalışırsa mantık mukaddemdir. Neden? Çünkü bize, bize lafın aslı ilgilendirir bir lafzın altını ilgilendirir lafızdan anlaşılan uzak mana değil o yüzden e, inşallah önümüzdeki ders kulleten hadisi var orada mantıklı kısmı daha çok açılır belki daha iyi anlaşılır o yüzden diyoruz ki burada razı olan haniflerin görüşüdür yani şu dışında başka sığın maddeyle temizlik hasıl olur yeter ki o pisliği bildiriciyi özelliğine tarif olan bir madde olsun Allah'u alemin sallallahu aleyhi ve sellem'in